นี่ก็บ่ายของวันที่สองนะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะมันช่วงสองสามวันแรกเนี่ย เป็นช่วงที่เราปรับตัวปรับใจนะ是一个重要的时间，特别是几天 一开始的那个几天，就是我们调整我们身体核心的。มันเนี่ยวันที่สองเนี่ยมันกำลังจะเริ่มได้อารมณ์ในการปฏิบัตินะวันที่สามก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะ第二天是差不多我们的那个培养决心用功，差不多调整每天会更好的。แต่ต้องวงเล็บนะว่าต้องทำไปเรื่อยๆนะหมายถึงว่า 但是中你呃一定是要坚持的做。แล้วก็ต้องมองเล็กว่าคือไม่ได้ทำไปแล้วก็พยายามคิดว่าเมื่อไรมันจะดีเมื่อไรมันจะสบายอะไรนะ也不是做做着就想什么时候会会很好什么时候会放松嗯คือเราทำไปเรื่อยๆนะคล้ายๆเหมือนเรากินข้าวนะคือพอเราเริ่ม ินตอนแรกมันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ แต่พอกินไปเรื่อยเออมันจะเริ่มเออรู้สึกอิ่มขึ้นอิ่มขึ้นนะเนาะอะไรนะ我们只需要坚持的做好像我们吃饭我们刚刚吃饭的时候肚子没有感觉哦吃饱但是越吃越能感觉到นั่นแหละนะ มันจะเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางนะเข้าที่เข้าทางเรื่อยๆนะ一个修行会好整好的 นะสำหรับคนใหม่ๆหรือคนยังไม่เข้าเนี่ยเราเอาสตินะในความรู้สึกตัวอยู่กับกายเนี่ยเป็นเบื้องต้นไว้นะ新新来的修行者，我们一定要以为身体为基础，用身体为基础。แต่แค่รู้นะอย่าไปอย่าไปอยู่อย่าไปจ้องมากนะ但是只是要知道它，不要啊。 不要专注，不要太紧盯和专注。รู้เป็นครั้งครั้งไปรู้แบบสบายสบายจะไปจ้องที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง只是一刹那一刹那的知道，放松的知道，不要在你身体上哪个部分专注。อาตมาเคย เคยสังเกตดูเห็นนกนะนกกระเต็นคิงฟิชเชอร์ คิกอาภาษาอังกฤษ kingfisher นะจะอยู่ริมน้ำตัวสวยๆทั้งหลายอันไม่เป็นไร有一种一种鸟也叫 kingfisher 它它比较很漂亮颜色很好看一般是在啊海海边呃不是海那个河吧或者湖ก็ชอบอยู่ริมน้ำแหละมันจะมันจะชอบกินปลาอ๋อ它喜欢吃鱼 ตัวมันเล็กๆนะบางทีมันก็ชอบเกาะที่ขอนไม้ย่างสุขีเจ้าเสี่ยว有的时候就是在那个哪里的那个木木头啊在บางทีมันก็ยืนเกาะอยู่เฉยๆบางทีมันก็นะเรียกว่าไปเรียกว่าเล่นขนตัวเองบ้างอะไรทำอะไรแบบทำเหมือนเป็นปกติธรรมดาของมันนะ有的时候 题一般他就只是呆呆的在或者或者就好像很很正常的站在。เราก็ดู เราก็ดูเออเป็นนกที่มันก็หายากไม่เห็นง่ายๆนะที่าเ่般这这种น比较很难找的พักหนึ่งนะมันอยู่มันก็โฉบไปนะไปทิศบนผิวน้ำจับปลาตัวเล็กๆ ได้ตัวหนึ่ง过了一会儿它 它会飞，然后就可以拿到一个小鱼小鱼。มันดูเหมือนไม่สนใจปลานะสนอยู่สนใจแต่ตัวเองเล่นเล่นไป แต่พอมีปลามาใกล้ๆรัศมีมันนะมันโฉบก็ไปจับอย่างรวดเร็วนะ当他他好像对于没有在乎，就是好像只是跟自己在一起啊、呃，就啊。呃 啊、怎么说，只是呆呆的站着，但是如果有鱼啊、在它附近那边，它很很快就马上可以拿拿那个鱼。เออมารู้สึกเลยว่าเหมือนเหมือนเราเนี่ย เรายกมือสร้างจังหวะนะเหมือนเราไม่ได้สนใจความคิดไม่สนใจ เราสนใจแต่กายที่มันเคลื่อนไหวกายที่ทำอะไร แต่พอเกิดความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยสติมันไปจับความคิดนะ 啊，尊者，尊者讲是跟我们的修行一样，我们一直的好像啊，平常正常的只是在我们身体上注意，但是当出出升起一个念头，那个觉性马上可以捉它，就是啊看看到那个念头。那来呢，然后就是เหมือนกับลนะ。 เราก็รู้สึกที่กายไปเรื่อย ทีละครั้งทีละครั้งเกิดความคิดเกิดลงขึ้นมานะสติมันจะมันจะเร็วเข้าไปจับปุ๊บทำของมันเองนะ我们只是培养觉性就啊一次一次的知道当有了念头觉性会自己的运作就知道这个念头然后放下แต่ถ้านกตัวนั้นคอยจ้องดูมากเกินไปบางทีปามก็จะเหลือบมาเห็นเอ้ยนกอยู่ข้างบน อาจจะไม่กล้าโผล่ขึ้นมาก็ได้นะียวให้专注着看鱼，鱼如果它知道的话，它也可能就很快就走下去，就有有下去。เพราะนกถ้าเป็นไม่สนใจอ่าแต่ที่จริงรู้อยู่แอบเห็นอยู่因为那个鸟呢它表象它表象好像 不在乎，但是其实是知道的。หรือบางทีเราเห็นไหมนกอินทรีเรืองเหี่ยวนะลอยอยู่บนฟ้านะ或者有一种鸟果蔓，嗯， นกบางทีลอยบนฟ้าสูงสูงนะบินเล่นลมนะแต่พอมันเห็นกระรอกเห็นสัตว์นะ อยู่ข้างล่างมันโฉบประมาณอย่างรวดเร็วนะเเาาาองงข้ปหววล老ใ好像飞飞玩玩ช跟那个风飞飞的，但是它很很快马上看到那个松松鼠，然后那个什么动物，很快就飞 ฏิบัติธรรมนะเหมือนกับเหมือนกับนกนะ่ะจะว่านกกระเตนก็ดีหรือว่าเหยี่ยวนกอินทรีก็ดีมันเหมือน มันก็ร่อนหรือมันก็ทำอะไรของมันตามปกติธรรมดา แต่พอมันเห็นเหยื่อนะมันก็โฉบเข้ามาจับเหยื่อของมันเองนะยเรียนสีก็好像这两种鸟一样，就是很正常的，但是当有什么升起，他们很快就可以知道说说来。 นี่แหละเรียกว่าเราดูกายเนาะเราก็จะเห็นจิตนะเห็นดูดูจิตก็เห็นความคิดตรงนี้นะ这就叫啊我们修行啊看身体就会看到心啊看到心也会看到念头นมันดูที่กายนะมันก็จะเห็นนะเห็นของมันเองเราไม่ได้ไปคอยจ้อง แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปั๊บของมันนะ 我们只是看看到身体，但是它也是自然的看到念头，没有刻意的。น安อันนี้เรามา รอบนี้เปรียบเทียบสัดกี่ชนิดแล้วใครจำได้今天他呃说比较我们的修行跟几几种动物谁记住ใครจำได้มีอะไรบ้าง เม่เช้าพูดถึงอะไรกวางนะนะอ่าลูกลูกนะมาว่าเนี่ยมดนก เนี่ย เปรียบเสมือน เราดูกายนะแต่เราก็เห็น เห็นจิตนะ แต่ ถ้ากวางเนี่ยเหมือนคล้ายๆถ้าบางครั้งเราฟุ้งซ่านมากความคิดมากเนี่ยให้เราทำเหมือนกวางคือตั้งใจสักหน่อยระวังสักหน่อยมันจะได้แบบมีความตั้งใจมันจะได้ไม่ไหลไปเยอะนะ它比较鸟的意思就是我们平常正常的啊练习，然后很快就可以看到什么情况升级，但是跟着路比较意思就是 当我们啊ทุกวันคอคล้ายๆ ช่วงไหนที่เราความคิดฟุ้งซ่านมากความคิดมันเยอะาต很ว念头或者散太散乱的话就可以比较有一点点的刻意轻轻的刻意就ให้ระวังหน่อยระวังไม่ใช่คิดนะหรือตั้งใจสักหน่อยวันแรกจำได้ไหมพูดถึงอะไร 今天呃，่อวน昨天第一天他说什么？你记住吗？什么动物？昨天啊，大象。大象อ่าช้างนะแต่ช้างมาว่าเหมือนคนที่สติดี大象比较又好像一个有好的决心的人嗯อะไรหมามาเห่าอารมณ์มา มารบกวนไม่หวั่นไหวยังมั่นคงอยู่ได้รบกวนอ่า有什么比如狗狗打狗吧狗咬狗狗叫的时候好像那个有情绪来干干扰我们也是也是如如不动又是稳定นี่แหละนะมันก็จะค่อยๆพัฒนาไป อาจจะบางครั้งบางคนเหมือนนี่แหละนะเหมือนกวางไหมใหม่ๆบางคนคิดมากฟุ้งซ่านมากอาจจะต้องทำเหมือนกวางเท่าไหร่ตั้งใจระวังสักหน่อย每个人每个时间不一样有的人开始可能好像路啊要啊一点点的刻意一下หรือบางคนเนี่ยแหละนะก็เราก็รู้สึกกายไปเรื่อยนะมันเหมือนไม่รู้อะไรนะแต่พอสติมันพัฒนาไป ความคิดมันเกิดขึ้นมานะ มันจะรู้เองเหมือนกับนกนะ那个有的人就好像鸟，就是正常的知道，但是有有平常觉性了，就有什么升级会知道的。มันจะเป็นอัตโนมัติของมันนะแต่ต่อไปพัฒนาขึ้นนะเหมือนช้างนะไม่หวั่นไหวอะไรเข้ามาก็อ่ะแค่รู้เฉยๆไม่หวั่นไหวก้ขึน็更进步了็好像大象就不会 那个心动很稳定，不管是有什么发生。ก็เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆเนาะอ่ะเราจะได้เห็นภาพใกล้เคียงหน่อยแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เหมือนทั้งหมดหรอกนะแต่ประมาณว่าให้เห็นภาพคร่าวๆนะในการพัฒนาสติของเรา给我们一个就这些比较，所以我们就可以啊、差不多看到嗯图片。 นะก็ให้อ่ะตั้งใจนะอ่ะเดี๋ยวเราสร้างจังหวะด้วยกันก่อนนะ我ม一起啊จ功做手า动作อ่าทำนะ เราก็ดูตัวเองนะ ตอนนี้เราควรจะทำตัวเหมือนสัตว์ตัวไหน我们要看我们自己哦，现在应该是我们啊模仿什么动物？